الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون Mwenyezi Mungu aliyekujalieni nyama hoa mifugo ili muwapande baadhi yao na muwale baadhi yao ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون na katika hao mnayo manufaa kadhaa wa kadhaa na mnapata kwao haja ziliomo vifuani mwenu na mnachukuliwa juu yao na juu ya merikebu wa yurikum ayatihi fa ayi ayati llahi tunkirun naye anakuonyesheni ishara zake basi ishara gani za Mwenyezi Mungu mnazozikataa? Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون kwani hawatembei katika ardhi wakaona ulikuwaje mwisho waliokuwa kabla yao wao walikuwa wengi kuliko hawa na wamewashinda kwa nguvu na athari katika nchi wala hayakuwafaa hayo waliokuwa wakiyachuma. Falamma jaatuhum rusuluhum bilbayinati farihu bima indahum min alilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, walipowajia mitume wao kwa dalili zilizo wazi walijitapa kwa elimu waliokuwa nayo basi yakawazunguka waliokuwa wakiyafanyia maskara. falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin walipoiona adhabu yetu walisema tumemwamini Mwenyezi Mungu kuwa ni wapekee pekee na tunaikataa miungu tuliyokuwa tukishirikisha naye. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnata Allahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika alkafirun, lakini imani yao haikuwa yenye kuwafaa kitu wakati ambao wamekwisha iona adhabu yetu. Huu ndiyo mwendo wa Mwenyezi Mungu uliokuwa kwa waja wake na hapo waliokufuru walihasiri Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Mwenyezi Mungu ndiye aliyokudhalilishieni ngamia mpate kuwapanda wengine na wengine mwale na mnapata kwao manufaa mengi mbali ya kuwapanda na kuwala na ili mpate kufikilia haja zenu mnazishughulikia nafsi zenu kama kuburura mizigo na kuibeba na kadhalika na juu ya ngamia ambaye ni katika nyama hoa na juu ya merikebu mnajipakia nyinyi wenyewe na mizigo yenu Mwenyezi Mungu anakuonyesha dalili zake basi hebu na pia dalili gani katika hizo mnazozikataa na hizo dalili zenyewe ziwazi hawezi kuzikataa yeyote mwenye akili hata kidogo. Je, kwani hao watu wamekaa tu hawazunguki ulimwenguni wakaona ulikuwaje mwisho wa wale waliokuwa kabla yao walivyohilikishwa na wakaangamizwa? Hao walio kabla yao walikuwa wengi kwa kuwahisabu kuliko wao na walikuwa na nguvu na waliathiri kwa majenzi na maendeleo kushinda wao. Hapana, kilichowakinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu katika hayo walioyachuma si mali wala nguvu wala utawala. Basi mitume wao walikuwajia mataifa haya kwa sharia na miujiza iliyokuwa wazi. Hayo mataifa yalifurahi na kujitapa kwa kuwa wao ati wana elimu za dunia na wakawafanyia maswara mitume. Ikawateremkia adhabu waliyohubiria mitume na hali wao wakiukejeli. Mataifa haya yalipoona adhabu imekuwa kali walisema tumemsadiki Mwenyezi Mungu pekee na tumewakataa miungu ambao kwa sababu yao tulikuwa washirikina. Imani yao haikuwafaa kitu wakati walipokushaona ukali wa adhabu yetu. Mwenyezi Mungu alikwenda mwendo ule ule aliyokuwa kienda na waja wake. Nao ni kutokubali imani wakati wa kuteremka adhabu. Na makafiri ndiyo waliohasiri wakati wa kuteremka adhabu.